الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Prije nego što počnemo sa novim dersom uz Allahovu pomoć, da ukratko ponovimo ono što smo prije spominjali. Dobro. Ko će nam, braćo, od vas nabrojati šta je zabranjeno raditi onome koji je nečist, znači od male nečistoće. Šta znači mala nečistoća? da nema abdesta, znači treba da uzme abdest. Šta ne smije raditi onaj ko nema abdesta? Šta ne smije raditi onaj ko nema abdesta? Ti ne mreš od mibera da dignuš ruku. <laughs> Šta ne smije raditi? Ne smije klanjati. Dobro. A smije li Omere smije li učit Kur'an? Da. A smije li dodirivat Kur'an zubere? Da. Smije li tavapit oko kjave? Ha? Smije. Bez abdesta? Ha? Ha? Ne smije. Kako sad smije, sad ne smije. Smije li tavati toko kave? Abdurrahman. Smije. Ha? Ha, odma razila mi je na. Ha, ibu, ibu počeli na vjeronauku školu. Ha, <laughs> ne možete miješati, ovdje što naučite, ovo tamo ništa nemoj pamet. Ostao. Smije li ta vas kako tebe? Dobro. Šta ne smije raditi onaj koji nečist od velike nečistoće? Šta znači velika nečistoća? Šta znači velika nečistoća? Mir. Šta znači Zubeira? Šta to znači velika nečistoća? Ja, Abdurrahman. Rahman. Što znači velika nečistoća? Moja. Ne, ne, ne, ne, ne. Što znači velika nečistoća? Hamza. Nije, to je mala nečistoća kad nije Hamza. Ha? Pa dobro, nije čisto, ali znači to? Kako nije čisto? Šta je velika nečistoća? Kod škara, kod škara, kod žena, hajj i kod žena isto. Džonopluk i kod žena, hajj i nifas. Dobro. To je velika nečistoća, možete kratko da ne govorite ništa drugo. Onda kad se mora okupati. Evo kako? E to je velika nečistoća. Mala nečistoća onda kad mora uzeti abdest. Jer kad bi sad govorili šta je mala nečistoća, mora bi sad nabrojati sve šta kvari abdest, ili tako? Nije, nego kažeš onda kad mora uzeti abdest, a velika kad mora da se okupa. Dobro. Šta ne smije onaj ko, ko se mora okupati? Šta ne smije on raditi? Reci. Dobro. Šta još ne smije raditi? Ako kada Ja, što ne smije vas oko Kabe? Ne kaže se ne smije vas oko Kabe, nego ne smije... Šta? Ne smije boraviti u mesečidu nikako. O tako? Ne smije učit Kur'an, makar i na tome. O tako? Nikad ne smije učiti Kur'an. I šta još ne smije? Dobro, ako je neko džunup, treba da se okupa. Ne smije boraviti u mesčidu dok se ne okupa. Ili? Znači, smije boraviti u mesčidu, ne mora se okupati. Može samo da uzme abdest i da boravi u mesčidu. Dobro. Dobro. Koji su vađibi abdesta? Ko zna? Ko zna? vađibi abdesta. Šta znači vađibi abdesta? Ovdje kad kažemo vađibi abdesta nije kao kad kažemo vađibi namaza. Kad kažemo vađibi abdesta znači ruknovi abdesta. Je tako? To znači bez toga nema abdesta. Jest. Znači ako to ne uradi nema abdesta. Ko zna koji su vađibi abdesta? Ne može Ha? Ja, Abdurrahman. Hajde. Ja? Ruke do lata. Dobro. Glavu. Šta glavu? Da opere. Da potare. Da potare po glavi, dobro. I mm, noge. I noge, šta? Da opere, ovo je važno. Ako kažeš potare, je gotovo. Novota. Sa šijama te odmah svrstamo. S rafidijama. Ha? Ha? To je, znači da opere noge. Ha? Šta ima <laughs> još? znači, da poštuješ redoslijed, da opereš znači, sve redoslijedom i šta još? Da ne praviš pauze, odnosno da bude to kontinuirano, je li tako? Da ne bude pauze između. Dobro. Koji su suneti abdesta, ko će mi nabrojati? Šta je sunet kad se uzme abdest? Prije toga. Prvo šta je sunet? Kad prilaziš, hoćeš da uzmeš abdest. Prvi sunet. Prije nego što počneš prat ruke. Bismillah. Pa onda da opereš ša? Šake. Pa onda da između prstiju dobro pereš. Pa onda... Šta? Da opereš lice dva put ili tri put. Je tako? A kad kažemo vađi bi oprat lice, šta je vađi? Kako? Misli se da opereš i usta i no i nos, jer i to je od lica. Je tako? Na što se još misli? Da opereš lice od u od uha do uha do i od mjesta gdje obično raste kosa. Jes. Šta je sa bradom? Ha? S kosom na bradi, šta je sa njom? Jel važi oprat? Nego? Ako je rijetka brada pa se vidi koža ispod, šta? Mora se oprati i kože, jel tako? Ako je gusta brada pa se ne vidi koža ispod, onda je dovoljno samo sva svana, jel tako? A od suneta je da se prstima još prođe kroz bradu malo. Ha? Dobro. Šta još od suneta? Da se počne sa desne strane kad pereš ruke i noge. Jel tako? Kad potareš glavu, šta je od sunneta? Nije. Da je juši potareš, to je vađib. Zašto je vađib? Zato što su uši od glave, a uši nisu od lica, je tako? Uši nisu od lica, nego od glave. To je važno. Ali od suneta je kad potareš glavu, šta? Da potareš čela na potiljak, pa s potiljka ponovo na čelo. I onda da potareš uš palcem, znači unutrašnju, unutrašnju ušne školjke, a ovim palcem znači e, vanjski, vanjsku školjku. Usnu, kako se, ušnu školjku, jel tako? Dobro. To su sunnete avdesta. Dobro. mes po mestvama. Po čem je još propisan mes, osim po mestvama? To je isto, znači mesto i čarape isto. Isto, obuće, isto. Po turbanu. I po zavoju. Koji su šartovi da se potire po mestvama? Da ih obuješ kad si čist, znači kad si pod abdestom. To je jedan šart. Drugi, što znači šart? U uslov. Da mestve budu čiste, je li tako? Treći uslov. Da pokriva dobro. Da pokriva dio koji se treba o... oprati. Kod šapci? <laughs> <laughs> Znate li kako se to zove? A? Hijane. A? Podvala. To je podvala. Haj sad ponovi. A ne htiješ, ja na sad ako ponoviš, ne ja veze, sve ćemo ti halal. Ja? Da, da, da, mesto mora biti čista i da pokriva dio koji se pere. Koji se pere. I šta još jedan šart spominju? Da meste budu šta? Halal. Kako to halal? Da se zaklane se bi smilo, ja. Ovo ja da to mogu u kategoriju da su čiste. Da su čiste, ja. Nije, ima, znači mogu biti ukradene pa nisu halal. Čiste su, ali nisu halal. Pa znaju kod nas presne, to ti nema čisti med. Kad... To je malo dubioza. Znači da ne budu ukradene, da su halal. Dobro. Šta kvar je abdest? Još jednom da ponoviš šartove za mešte, brzo. Da mešte uvučeš kad se čisti. Ja? Da me mjesto budu ovaj, do člankova. Da pokrivaju ono što treba oprat, dobro. Opro i da ne budu ha, da budu, ha. da čiste, je tako? Da, i da, i ovaj, da ne budu krivene. Dobro. E, šta smo rekli, šta kvari abdest? Da mi neko objasni ukratko, ne opširno da mi nabraja, nabraja, važno. samo da mi kaže najkraće Ko zna to ukratko objasniti? Hajde, to le. Nije tako, nije to. To je opširno. To dok ti iznabrajaš, odo smo mi dalje. Neko kratko da mi kaže, Omar. Ti, Omer, ha, kako ti klanjaš, ne znaš šta ti je pokvarilo abdest. Zato što djeca ne znaju šta kvare abdest, odmah idu doli, mijenjaju abdest. Kaže, ja izgubio abdest, on i ne zna šta kvare abdest. Kako si izgubi abdesta, ne znaš šta ti je pokvarilo abdesta. Hajde. Obavljanje nuzi i puštanje je. Eš, nije to tako. To jest i to abdest, ali ima, kako smo objasnili, objasnili još neke stvari, već. Ono, sve ono što izlazi na analna otvora. Sve nečistoće koje izlaze sa, na dva analna otvora. To sve kvari abdest. I jedan je mesa od deve. I krv kada zakljuje posljednje. Ne, ovo je sramot isto I treće. Treće. Da zapneš, da izgledeš sir. Treće, svako stanje u kojem ne zna, nije siguran da li mu se desilo nešto od ovog. Jel tako? A to je san ili gubljenje? svijesti. Znači tri stvari kvare abdest u najkraćim crtama, je li tako? Tri stvari. Sve nečistoće koje izlazi na dva analna otvora, stanja u kojem nije svjestan, je li tako, i ne zna da li se desilo tako nešto, to je gubljenje svijesti dubok san. A? Dubok san. Nije bilo kakav san. Dubok san. Je li tako? I jedan je devijeg mesa. Dobro. Kvar ili povraćanje abdest ne kvari. Kvari krvarenje abdest. Krvarenje na rane ili na neko drugo mjesto mimo analnog otvora. Je tako? Ne. A na analni otvor? Kvari. Je tako? Dobro. Kad je se vađibo kupat? Pijesak. Pijesak. A? jest vađiv u petak ako se nisi kupo čita u hebdu. Znači ima tako mišljenje, ja? To sad neki novi fik, nemoj. Biće teško ljudima sad sve nove stvari učiti. Od džunupluka vađim se okupati. Hajda i faca, šta još? I kad čovjek umre, mora ga drugi okupati. Vađe bi mi da, da ga okupaju. Tako? Dobro. Kad neko primi islam, je li da se okupa? Nije vađiv. Kad neko primi islam, nije vađiv da se okupa. Nije. Dobro. Šta su ruknovi kupanja? šta je važib kad da, da za nekoga kažeš da je se okupao šta je važib kao što ima abdest važibe i ako to ne uradi nema abdesta je tako e isto kupanje ima važibe ako to ne uradi nije se okupao Ela jahne. Da pokvasi čitao tijelo vodom. I? s nijetom kupanja. A to da opere čitavo tijelo, pokvasi čitavo tijelo vodom, podrazumijeva šta? I usta i, i nos, zato što je to od lica i vanjskog dijela tijela, je li tako? Dobro. Dobro. Maša Allah, maša. Ovako ćemo svaki hefti da ne budemo sigurni da ste zapamtili. Je tako? A? Dobro. E. Ko će mi spomenuti neke edebe prilikom odlaska u mesec? Sreći. Da budeš pristojan, da budeš da imeš da uzmeš abdest. E to me interesi, znači to hoće da čujem. Šta je od prvog edeba kad hoćeš da ideš u džamiju na namaz? Da uzmeš abdest. Da ne uzmaš abdest u mesčidu, nego kod kuće. Je tako? Još jednom ponovite svi u glas. Da uzmeš abdest u ne u E, e, to. Zašto? Zato što je veći beriket. Nije veći beriket, nego... E, ako ne uzmeš abdest kod kuće, onda... E, kad ideš u mesid, nemaš nagrade za kora, za korake, nemaš nikakve nagrade za ovdje. Tako, nisi još u namazu ti. A kad uzmeš abdes kod psi i kreneš prema mesidu, onda si čitavo vrijeme u namazu. je Jel tako? E zato je od edeba kad ideš u džamiju da ideš sa polako, smireno, staloženo i dostojan, dostojanstveno. Šta znači dostojanstveno? Da, ne vozaš biciklo po putu od kanala do kanala, da je. Ali tako? Da ne zviraš lijevo, desno, ne viriš. Ne ulaziš u tuđe avlije. Ne diraš tuđe igračke. Ali tako? Tu je dostojanstvo. Da ne diraš tuđu djecu. A? To je dostojanstvo. Nije dostojanstveno da sedeš na onaj, kako se zove onaj šeitanluk, i vrrr, nisput, buku praviš. To je dostojanstvo. Ha? Je to dostojanstveno? E. Znači, dostojanstveno da ideš. Dobro. Koji su šartovi za namaz? Šartovi za namaz? Šartovi namaza? Zver. Šartovi za namaz koji su? Šta ovaj priča sve? Šta ovaj sve spominje? Šta je ovo? Ha? Mire, šta ovo ja pričam sad? Sam nešto izmislio novo, ha? Pričaj onda ako nisam, hajde. Koji su šartovi namaza? Mustafa. Saba pone, to šartovi uslovi, uslovi da bi na vas bio ispravan i vađiv. Ja, Abdrahman, reći. Evo, zna, zna. A? Tahara. Znači da imaš abdest ili da se oku? Okupu. Dobro, dalje. Da nastupi namasko vrije? Vrijeme. Treće. Pokrivanje aureta. Ja? otklanjanje nečistoće sa tijela, odjela i mjesta na kojem se klanja. Dalje, okretanje prema kibli. I još jedan, i nijet. Dobro, sve ćemo ponavljati dok ne naučite. Dobro, e, eh, sad idemo dalje. Šta još od Edeba kad se ide u džaviju? da ovako staviš prste. Ali... A, ovako da ne stavljaš ovako prste, da ne šaplićeš prste. Šta još? Ako zakasniš, čuješ i kamet, šta je u dedeba? Da onda... Da opet polako ideš, ha? Šta ćeš s onim što ti prođe od namaza? Dobro. Šta još od edeba? A? S čim čuješ da je rečeno Ati mi sara da odmah poravnava šta toga da ustaješ da, ha? Kad čuješ i kamet onda, dobro. E, večeras uz Allahu pomoć govorimo o ruknovinama namaza, obađibima namaza i sunetima namaza. Zašto ove stvari razdvajamo? Sve je namaz, je tako? Sve što uradiš u namazu, što je propisano da radiš u namazu, to je sve namaz. A što mi sad račlanjujemo, razdvajam, pa kažem ovo su ruknovi, ovo su vađibi, a ovo su sunet. Što to razdvajamo? Svakako sve je to od namaza. Što razdvajamo? A? Što su to tako? Što je to namaz? I ruknovi, i vađivi, i sunnet. A zašto razdvajamo e, vađive abdesta i sunnet abdesta? Što posebno spominjamo? Šta je problem? Šta je problem? Zvijera. Ha? Zašto to razdvajam? Hamza. Hamza. Omar. Što nabrajamo vađib abdesta pa poslije suneta abdesta? Sve je abdest. Šta ima veze šta je vađib, šta je sunet? Ima veze? Ima. Kakve ima veze? Vađibi su obaveze. Ja. Što moguće. Ja. A sunet je što moraš. Znači, to što moraš, to što se vađe, ako ne uradiš, ne imaš abdest. A ono što je sunet, ako ostaviš, imaš abdest? Imaš. Ali ti je umanjena na nagrada. Je li tako? Nije ti, nepot, nije ti potpun abdest. Je li tako? Razumljeno? E tako isto namaz. Razvajamo ruknove, vađibe i sunnete. Zašto? Hamza. Hamza. Ako ostaviš rukn, nema namaza, jel tako? Ako ostaviš vađib, može se nado... nadoknadi. Čime? Se... Sehvi seždom. Ako ostaviš sunnet, umanjena ti je samo nagrad. E zato se to razvoja. Da znaš šta ćeš, šta ako propustiš ovo, da znaš da je to ruk, rukn, rukn ako propustiš ono, da znaš da je to važib, ako propustiš nešto treće, da znaš da je to sunnet. I da znaš onda šta ćeš ura, uraditi. Jer nećeš isto postupiti kad propustiš rukn i kad propustiš sunnet. Je tako? E zato sam rekao da je ovo najvažniji der svezan za namaz. Da naučiš sastavne dijelove namaza. Je tako? Da se naučiš šta je šta u namazu. Je tako? Pa najvažnije stvari u svakom ibadetu su njegovi sastavni dijelovi. Znači ruknovi. Šta znači sastavni dijelovi? Kad izuzmeš taj jedan dio, ono što ostane ne, nije znači to što, što je. Kao auto, na primjer. I čuvaj volan, imaš li auto? Ne, ima auto. Probi gumu, imaš li auto? nema auta. Je tako? E tako isto namaz. Oduzmeš taj jedan dio gotov. Ostatak ništa ne vrijedi. Isto kao da ga nemaš. Imaš ti auto, ali nema vola, ne možeš voziti. Je tako? Izvadi motor, sve lijepo okolo izgleda, mašala, ali nema vožnje. Samo jedan naš sastavni dio kad ode, gotovo, auto više kao da ga nema. O tako? kvačilo nek se pokvari završen nema vožnje e to je sunnet znači moraš nekako voziti ha. ili se pokvari na primjer onaj elektronski podizač šajbi stakala opet moraš voziti je tako otpane ti retrovizor opet možeš voziti ali to nije sastavni, onaj ključni dio, je tako? E, tako namaz ima svoje sastavne dijelove, je tako? Ti sastavni dijelovi mi ćemo ih nabrojati kao 14, je tako? 14 sastavnih dijelova bez kojih nema bez kojih nema namaza da znate da e, znači neki učenjaci u svojim knjigama kad nabrajaju na, nabroje manje je tako ali to je samo zbog različitog pristupa i gledanja na na određene ruknove pa neko razdvoji nešto i nabraja kao dva rukna neko sastavi i tako dalje mi se nećemo time baviti uglavnom ovo što sad nabrojimo to su sastavni dijelovi namaza bez kojih nema namaza Pa je prvi rukn koji? Rukn namaza prvi koji? Šta bi prvi dio namaza bio? Neizbježni dio namaza bez kojeg nema namaza. Ne, to smo rekli da je to šart. Početni tekvir. Početni tekvir. Allahu akbar. Jer je definicija namaza šta? Šta? to su riječi i dijela koja počinju sa tekbirom a završavaju se sa selamom je tako? Posebni, posebne riječi i dijela koji znači splet riječi i dijela koji počinju sa tekbirom a završavaju se sa selamom e ovaj početni tekbir Allahu akbar to je rukn ako neko stane na namaz Alhamdulillahi rabbil alamin šta je sa njegovim namazom batil, da vrijedi. Ništa. Znači, mora donijeti tekbir. Ovaj tekbir, je li tako? Da. Alikum selam. Ovaj tekbir, početni tekbir, ne može se zamijeniti nekim drugim jezikom. Može Da staneš da kažeš Allah je najveći. Može Ne, ne, ne. ne može ovo napominjemo zašto? Zato što ima, znači, bilo je murteda i otpadnika koji su htjeli na taj način da ljude izvedu izvjeri. O tako? Ali bi se rano. Vama je poznato, možda vam i nije poznato da je Kemal Atatürk Turcima nije mogao i nije smio otvoreno da zabrani namaz. Je tako? Ali šta je uradio? nagovarao ih na njihov turski nacionalizam, jel tako? Prevedite vi to sve na turski, zašto da učite to sve na arapskom? Jel tako? Pa ih je navratio da uče jezan na turskom, a to je samo početni korak, jel tako? I obavite namaz na turskom, jel tako? I, i Kur'an učite na turskom. Sve je bilo na turskom, jel tako? Ja. Yeah što se tiče toga onaj uh, kaf neki arapi taj kaf izgovaraju više kao će a <laughs> ili kad je sakin ili kad je sa kesrom nekad ga izgovaraju kao će u nekom kontekstu emiraćani oni tamo isto često kažu će dobro uh, to je početni tekst Dobro. Ako ga ispusti, znači batal mu je namaz i mora odma šta? Ponovo početi namaz. Drugi rukn. Drugi rukn. Kijam. Šta je kijam? Stojanje. Je tako? Kijam je stojanje. Atimu sarat. Etimu sara, uspostavite namaz, znači stojite na namazu, jel tako, uspostavite namaz. Qiyam. Ovaj qiyam je rukn, jel tako? Wa qumu lillahi qanitin. I stojite Allahu odano, jel tako? Ovo je rukn u vađib namazima. U nafilama stojanje nije rukn kad klanjaš na filu, nije rukn. Znači, nije obavezno stojanje u namazu. Nego je šta, dozvoljeno klanjati na filu sjedeći bez ozora, bez ikakvog povoda. Bez ikakvog povoda i opravdanja. Znači, zdrav si sve, možeš stojati, a ti sjediš klanjaš namaz na filu, ne smeta. Samo šta se desi, imaš pola nagrade. Ali je stojanje u vađibu znači rukn jedan od ruknova namaza e, ovaj vađib i ovaj rukn nekad ako nisi u mogućnosti može čovjek da ga izostavi na primjer bolestan pa ne može da stoji ili je bolestan i liječi se može stojati ali će stojanje šta Us, znači usporiti njegovo ozdravljenje ozdravljenje, znači e, suprotno je proces terapije liječenja, je li tako? Ili je čovjek šta svezan negdje ili bolestan ili u nekom tjesnom prostoru gdje ne može da se ispra ispravi, je li tako? I tako dalje, ako a ima uzr, ne može da izađe. Je li tako? Onda ne mora stojati. Onda ne mora stojati. Kao na primjer Hajde, primjer ne može da se ispravi. Ne izaći strop. A, gdje to bude? Kad? A ne može da izaći. Ja. Ja. Ja. Dalje. Ja. Dalje. Auto ovaj je diko. Auto. Sjeti u auto, ne može da se ispravi. A, jedino šiber da otvori, ali onda je mogo izaći. A, Ali ne može, na primjer, ima uzir, ne može da izađe. Zašto? Kiša pada, grad napolje. Ili, eto, izgubio ključ. Ha? I tako dalje. Pogotovo ako su ove neke elektronske u zadnje vrijeme, što pravi se tamo, će mora začet što puno. Ti stigli pozadnja, napisali <laughs> Dobro, i tako dalje. Znači, na bilo koji način, kad god ne može da ispuni taj rukn, onda je opravdan i može da klanja sjedeći. U nafili rekli smo, općenito može da klanja sjedeći, samo što ima pola nagrade. Ima pola nagrade, dokaz zato da je, e, jeste da je Resul sallallahu alaihi sallam klanjao na filu sjedeći bez povoda, bez ikakvog opravdanja. Kad još čovjek može, odnosno treba da klanja sjedeći bez ona je, da, da je vezano ništa za njega. Može stojati, ali klanja će sjediti. Kad imam koji obavlja namaz, predvodi namaz, ne može da stoji. Pa bude klanjao sjedeći, šta? Oni koji klanjaju za njim isto će klanjati sjedeći. Dokaz zato je da je Rasul sallallahu alaihi sallam kad kad nije mogao stajati u namazu, naredio je sahabima da posjedu. Da posjedu i da klanjaju za njim sjedeći. Dobro šta je treći rukn? Učenje fatihe. To je rukn, sastavni dio namaza. Učenje fatihe. Zato u halkama Kur'ana, ili tako i prilikom učenja Kur'ana, prvo svi trebaju dobro da nauče fatih, fatihu. I to da je nauče pravilno učiti. Šta znači to pravilno učiti? Učiti da znaju izgovoriti svaki harf pravilno, da ne promijene zna značenje fatih. Da ne promijene značenje fatih. To je rukn. La salata li mel nam jakra bi fatihatil kitab. Ne ima namaza onaj ko ne prouči fatih. O tako? Ko ne prouči fatih. I to je rukn na sva na svakom rekaju. To je rukn na svakom rekatu. To je rukn i kad klanjaš dženazu i kad klanjaš bajran, kad klanjaš bilo koji namaz. To je rukn i kad klanjaš sa, sam i kad klanjaš za, za imamom. To je rukn i kad klanjaš za imamom kad on uči nas i kad on uči u sebi. Je tako? To je uvijek rukn šta je sa učenje Fatihe za imamom kad uči na glas? Dobro, on proči Fatihu i počne učiti suru iza Fatihe. Ti uči Fatihu. Ova, znači, proči Fatihu na stankama, koristi stanke. Znači, pauze koje pravi imam. Svejedno, da li je to pauza prije Fatihe? ili je to pauze između ajeta u toku same fatihe. Prouči ajet, napravi stanku, ti ponovi za njim ajet. Ili je to stanka poslije fatihe. Ova pauza poslije fatihe, znači od sunneta je da se prave pauze prije fatihe, poslije fatihe i mala pauza na kraju učenja Kur'ana. Prije tekvira za ruku. To je od sunneta. Ova pauza poslije fatihe nije od sunneta da se pravi radi toga da prouči ovi fatihu. Ne. Tu pauzu pravi imam radi se, radi sebe. A ti vodi računa o svom namazu. Je tako? I uči fatihu. Pa ako on počne učiti onaj suru prije nego što ti proučiš fatihu, ti završi fatihu. Zašto? Zato što je ono što on uči poslije fatihe od, su, od sunneta. A ti da proučiš fatihu, tebi je to rukn. Jel tako? Pa šta je preće? Slušati ono što on uči od sunneta ili da ispuniš svoj rukn. Šta je preće? Preće ispuniti rukn. Osim toga, tako glasi hadith. Jel tako? Kaže, ko se sa mnom nadmeće u Koranu? Kaže, ja sahabi, ja, Rasulallah, ja. E kaže, nemojte to činiti osim fatihe. Jel tako? Što znači ovo osim fatihe? Nemojte učiti fatihe. Ne znači to, braće. Ne znači nemojte učiti osim Fatihe jasno znači šta prouti Fatihu, a ostalo nemojte je tako, se sa mnom nadmeta to je kad uči naglas reci znači ima situacija kad će biti opravda ne stigne u prouti Fatihu spada sa njega taj rukna a to je kad zakasni za imamom pa stigne na ruku na ruku je tako? A inače ovako treba da prouči Fatih. Je tako? Što će ne stići? Zašto neće stići? Ponavljaj za njim Fatihu odmah. Dok on uči. Znaš ti služi na ono kako uči. Dobro. To je učenje Fatihe. Zato kažem onaj svako, svaki pojedinac treba dobro da nauči fatihu i da se dobro provjeri. Mnogi ljudi godinama klanjaju, ali nikad nije ni pred kim sjeo, je tako, da ga presluša kako on prouči fatihu ili kako prouči koju suru, je tako? Sam uči i nikad nije. E, zato je, znači, potrebno da svaki pojedinac sjede pred nekim i da ga neko drugi presluša kako on to prouči fatihu da bi bio siguran šta da ono što prouči da je ispunio ruknove namaza da je ta fatiha proučena kako treba jeste mi razumili braći i ovo je veliki problem ovo je veliki problem ima ljudi koji ne možeš s puškom natira da ga preslušaš fatiha pa sjed da te čujem a to on bi u kavor prije negde prouči kako proučiš pred Allahom subhanahu tako stojiš staniš pred Allaha i učiš ovo ljudi, šta će briga za ljudi. Dobro. Četvrti ruhn. Poslije Fatihe, jel tako? Šta će biti četvrti ruhn? Ruku. Šta je oku? To je naklon. Duboki naklon naprijed. Jel tako? E to je od ruknova namazna. Taj naklon naprijed je od ruknova. Šta je dovoljno? da bi se taj naklon naprijed ispunio. Šta je dovoljno da uradi? Dovoljno da se nagne toliko da rukama dohvati koljena. Da ruha, rukama dohvati znači koljena, čašice na koljena. E to je dovoljno. Ispunio je rukn. E sad poslije kad govorimo šta je najbolje, najbolje je da, je tako, od sunneta je da mu leđa budu ravna, da glavu drži ravno sa leđima, je tako? Niti podignutu, niti spustenu. Znači ravno kićma sva i glava da stoje, je tako? Da raširi prste kad se uhvati za, za ovaj čašice koljena, da znači savije laktove i tako dalje. Znači zategne noge i to je. znači u stranu da sebi lakše, ukoliko je mogućnost. Jer neće, ako ispravi ruke, a, ne može se, a? Ima, znači spominje se ovo za, za laktove u stranu, se spominje. Svi, Reci. šta ako čovjek uči dovoljno, ili uči i ravno, što ako ponoši još dovoljno? Bili čovjek ovako, koji može? to je, znači, ist, u svakom slučaju on je ispunio ruku, je tako? Ali uradio to, znači, neispravno, ne, kako bi rekao, jako. Ali uglavnom ruku ispunio. Jest, ruk nije ispunjen. Dobro. Ja i hledina aman urkeu. O, vi koji vjerujete, irkeu, što znači irkeu? Činite ruku, je tako? Ruku se, nekad se za ruku u arapskom jeziku isto tako zove se to se sežbom, tako? I to se nekad može i na to odnositi sežbom. Dobro. Bože, se ti još samo ovaj, ono što je dobro, znači je samo spajanje ili Bože, moraš se zadržati od jednog Znači spajanje ruku se kod Nije spajanje. Ne budete to miješati. Ne, ne, pregibanje na da napravi naklon u tolikoj mjeri, ja govorim sad koliki je to naklon, da može, znači, da dohvati čašice koljena. Toliki naklon da bude. A ne da se nakloni toliko da samo dotakne. To je sasvim, sad si drugu stvar rekao. A ja o tome nisam govorio, nemojte miješati te stvari. Ne. Znači, dovoljno je, vađib je, znači, uradio je rukn. Ukoliko se savije toliko da dohvati čašice koljena. Toliko. E to onda je ispunio ruku. Znači ne može ovako. Ovo sad nije ruku. Je li tako? O tome pričamo. A ne govorimo o tome da to ruku. A pa mi smo... Znači to je ogromna razlika. Ne govorimo o vremenu. Ne govorimo o vremenu. Nego govorimo o kakvoći koliki je to nagib i koliki je to naklon, toliko je vađib da mora da dohvati, u najmanju ruku da dohvati čašiće. Ali koljena. mora da... Ha? Ona se nagne toliko da ih može, ali ih ne dohvaća. To je pitanje. Nije pitanje. Ja Nije to. Nije to. Dotakne. Dobro. Mora dotači koljena. Znači da se nagne toliko i to je naklon taj koji je vađib. Dobro. E, peti i šesti rukn jeste povratak sa rukua. Ovaj povratak sa rukua neće se zvati povratkom dok se ne vrati u stanje u kojem je bio prije rukua. A to je ki? Kija. Jeste me razumili, brate? Znači, rašireno, jako masovno rašireno, 90% ljudi tako uklanja, da se poslije rukua šta? Šta? Jel' tako? Znači, ne ispraviš. Nek samo išaretom pokaže na podizanje i onda propone na sebe. Znači, dok se ne ispravi i ne vrati u stanje u kojem je bio prije rukua, ne ima, to se ne zove vraćanje sa rukua. A to je rukn, sastavni dio. Ovde posebno podbacim, znači, i ovde ukazujem na imane, na hođe, kođe vas, što kažu Arabi. Pa i ovaj, množinu pravi na ženski rod. Jer je množina u arabskom na A pravila množina ženskog ruža. Znači, ti hođe vas, uglavnom šta? Znači, prije nego što se ispravi, propadne na sežu. Taj namaz je batil iste sekunde. Batil. Kao da ne postoji. Znači, dok se ne vrati, u stanje i na stanje jest tek onda se to zove vraćanje sa ruku, a to je ruku. Zašto se zove nakon Zato što znači e, taj povrat može se zvati, <laughs> ne ima smetnje, jel tako? Kijam poslije rukuva, jel tako? Ali onaj jednostavno vraćanje sa rukua podrazumijeva da se vrati na stanje na kojem je bio pri rukua. Tako? To je peti, je li tako? Šta je dokaz, znači, ovde, ovde kaže peti i šesti, znači vraćanje sa rukua i ispravljanje poslije rukua. Je li tako? Pa nabraja dva mi možemo reći da to je jedan. Peti šta? Vraćanje sa rukua. Jer vraćanje, samo vraćanje neće se zvati vraćanjem dok se ne vrati na stanje u kojem je bio prije rukua. Tako. Pa možemo nabrati jedno. I tu se pojavlja ona razlika u broju tih ruknova. Što neko kaže vraćanje sa rukua i ispravljanje poslije rukua pa nabroji dva. A mi kažemo jedan na primjer. Vraćanje sa rukua. Je u redu? Zašto je to rukn? Zato što je Resul sallallahu alejhi ve sellem znači uvijek se s rukua vraćao i stojao posle rukua. Dobro. Šesti ili sedmi rukn, zavisni kako hoćemo brojati ovo vraćanje i ispravljanje posle rukua, dva ili jedan. Jeste se? Sežda. Sežda. Poslije ispravljanja sa rukua, sežda. To je rukn. ova sežda su u stvari dvije sežde na svakom reka, rekatu. One su rukne. Dvije sežde. Na svakom rekatu. Dvije sežde na svakom rekatu. Rukni je da se sežda učini na sedam kostiju, kako je došlo u hadithu. U hadithu Abdullah ibn Abbas. Je li tako? spominje se da je sežda znači šta na sedam kosti pa je pokazao na čelo i, i nos to je jedno dlanovi tri koljena pet i vrhovi stopala sedam kosti je tako? ako učini znači e, manje od toga to neće biti ispravno sežda. Osim sa uzro, uzrom, osim sa nekim opravdanjem, je li tako? Šta je kad se sad ide na seždu, pa se vraća se sežde do ponovu, ali pri tom spuštanju odignu za obadne noge? Znači, prilikom uh, prilikom podizanja, spuštanja i tako dalje, nema veze. Ali je bitno da u jednom trenutku, znači on učini seždu na sedam kosti. Jeste razumno. Kad je pokazano na čelo i nos, šta to znači? Da je prije svega će čelo. Ako bi činio seždu samo na nos, nije ispravno, tako? A ako učini samo na čelo, ispravno je sežda, je tako? Ali nije učinio Znači nije potpunio sunet kako treba. Dobro. Šta je osmi rukn ili sedmi? Sjedenje, odnosno podizanje poslije sežde, između dvije sežde. Sjedenje između dvije sežde. Podizanje i sjedenje. Ili sjedenje između dvije sežde. Kad kaže sjedenje, ne mora spominjati podizanje, jer da bi sjeo između sežnji, mora se podići, jel tako? Mora se vratiti sa sežnju. Dobro. Sjedenje. Kad kažemo sjedenje između sežnji, znači ne može to biti nekog ono šeitansko kratko podizanje samo od sežde je tako kao što a, neki ljudi otklicaju seždu kao pjetao je tako kao horoz samo malo se podigne sa sežde i opet tup a, je to nije ispunio rukn nije ispunio rukn sve dok se ne podigne sa sežde i ne sjedi je tako mora da sjedi kako kaže Aisha radijallahu anha كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي Kajde. Resul sallallahu alaihi sallam kada bi digao glavu sa sežde, ne bi ponovo učinio seždu sve dok se sasvim ne ispravi u sjedenje, je tako? Znači mora sjest poslije, poslije sežde, to je ruk novan. Ako učini ovo što smo rekli za ruku, je tako, isto za seždu, ako učini samo malo se odvoji od sežde i opet tup na seždu, ništa od tog namaza. Taj namaz je batel kao da ga nije ni konja. Deveti ruk nije smirenost u namazu. Smirenost. Tome nine. Ovo je rukn, smirenost. Rukn, braći. E sad idite pa tražite ljude koji ispunjavaju ovaj rukn ako ih možete gdje naći. Smirenost u namazu i odruknova namaz. Šta znači to smirenost? Da na svakom ruknu zastanete. I da na svakom ruknu se smire svi zglobovi. Znači sad kad ja potičem ruku, ovaj zglob radi. Jel u jednog trenutka ovaj ruka? Ovaj zglob? Nije podižem i spuštam odmah. Podignem, spustim. E to znači da se smiri svaki zglob. Znači kad završiš radnju, da se svi zglobovi smire. A tako? I onda poslije toga da ideš na sljedeću radnju. Smireno. Dobro. Deseti, jedanesti, deveti, deseti, zadnje sjedenje i tešehud na zadnje sjedenje. To broji kao dva rukna. Sjedenje posebno rukn i da prođeš na tom zadnjem sjedenju tešehud kao poseban rukn. A šta je taj tešehud? To je šta? Etehijat. Je tako? Zatim poslije etehijatu šta? Allahumma salli ala Muhammed, salavati na Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. pa je to od, od ruknova od ruknova dobro 12. ili 11. rukn rekli smo salavat na Rasula sallallahu alaihi wasallam na tom zadnjem sjedenju. znači zadnje sjedenje jedan rukn tešehud drugi rukn i salavat na tom sjedenju treći rukn sve vezano za zadnje sjedenje. i još jedan rukn Koji? Ha? Šta je selam? Da smo selam samo. Nego? Da predaš selam sa namaza, tako? To je 13. ili 14. rukn. A tako? Taj selam, prvi taj teslim, na desnu stranu, to je rukn. Ovaj drugi je na filu, sunnet. Ste razumeli, braći? Znači, to je od ruknova. Šta je dokaz? Dokaz je da je namaz tako definisan, da počinje sa tekvirom, a završava se sa selam. Šta će uraditi čovjek koji propusti neki od ruknova, ovih 14 ili 13 ruknova? Nema ponavljanja namaza nikad, brać, nikad. Jedino početni Ha, samo početni tekvir kad propusti onda mora obnoviti sve jer mu je batil sve od početka rukn koji propusti šta uradi vrati se na njega vrati se na taj rukn ponovo se vrati na taj rukn i od njega nastavi dalje na primjer poslije kirajata fatihe i kurana propadne na seždu, bup, zaboravi ruku. Šta će uraditi? Podigne se i vrati se na ruku. Eto šta će uraditi, braći. Međutim, propusti ruku, ode na seždu i ponovo ustane na sljedeći rekat. I počne učit fatihu. Šta će sad? I sjeti se, propusti ruku. Ili mu neko kaže, propustio si ruku. Šta će sad? E sad se ne može više vratiti na ruku nego onaj rekat na kojem je propustio ruku njega računa kao da ne postoji a taj rekat na kojem se trenutno nalazi računa da je na mjestu onog rekata na kojem je propustio ru, rukn ste razumili brat? znači na rukn se nekad na njega vrati a nekad ga šta rekat čitav anulira zbog toga što je propustio ruk na tom rekiatu. Jeste razumjeli? Kad se vrati, kad se može vratiti, kad prijeđe na sljedeći rekiat, onda se ne može vratiti na taj rukn. Nego taj sljedeći rekiat računa da je na mjesto onog rekiata u kojem je propustio taj rukn. Jeste razumeli, braći? I koja je još jedna situacija? da preda selam i onda skonta da je propustio ruknove. Je tako? Neke ruknove. Pa ako ti ruknovi budu vezani za zadnje sjedenje, te šehud, salavate i selam, šta će? Samo sjede i upotpuni te ruknove. A ako bude vezan za rekate, šta će onda? Onda će ustati klanjati još jedan rekat umjesto onog rekata na kojem je propustio taj rukn. Znači, nema ponavljanja namaza. Oni svi u glas ponavi namaz. A uzu bil. Kako sam postavio pitan da niste smjeli reći ponovi namaz. Nema ponavljanja namaza. Osim da napravi veliku pauzu. Klanio je namaz, pa izgubi avdes, pričao nešto u Dunjalku, a onda neko kaže ti nisi je tako, propustio si ruku, to je teško zamislila situacija, ali eto, da se desi tako, je tako, onda da kaže, da dobro, ponovit će nam. Ili nije znao. Na primjer, ima ljudi, ne zna, propustio rukn, hajde, to ćemo nadoknad seži seždom, preda selam, najde neko, objasni mu kako ne može tako, je tako, bez rukna nema namaza, vi morate, i šta će onda? onda će klanjati ponovo namaz. Samo u toj situaciji, kad je prošlo mnogo vremena. A sve dok je tu oko namaza, je na mjestu gdje je klanio, još se govori o namazu, šta? Ili će upotpuniti ruknove ako su vezani za kraj namaza i zadnje sjedenje, ili će klanjati samo jedan rekat i to, znači, u zamjeru za onaj rekat na kojem je propustio taj rukn. Na Nemojte temi ko novo tad. Šta god se desi, aj ponovo ćemo. To je ako propust. Od viška glava, od viška glava ne boli. Ha? može da se vrati. Znači, prije nego što počne učiti na drugom rekiatu, jest, može još uvijek da se vrati. Znači, može da se vrati na, na ruku. Dobro. To je znači ako propusti neki rukno, a ako uradi neispravo neki rukno. Kako? Poklonja za imamu koji radi neispravo. Onda klanja ponu. To je drugi propis. Rekli smo, znači, vezano za, za e, imama, koji radi neispravno neće se klanjati za njim do kraja namaza, nego čim te prestigne na jednom rukom, je tako? I čim ti zakasniš za njim, čitav rukn te preskoči. Znači ti si na ruku još uvijek. I nisi stigo reći Subhana Rabbi Al Azim. A on se ispravio s rukua i već ide na seždu. Znači za čitav rukn te prestigo. On je već na drugom ruknu, a ti Kad zanijetiš šta? Infirad. Zanijetiš da ne klanjaš više za njim i ostaneš klanjaš sam. Nastaviš klanjati namaz sam. U safu tu gdje klanjaš. Sam nastaviš do kraja namaza. Jes. Čim osjetiš da te prestigo za cijeli ruk. Znači praktično na drugi ruk otišao već, a ti još na onom prvom. Jes onda ti samo zanijetiš idi ti dalje jest samo samo jel u srcu samo ti razguli a ja ću polako je tako i nastaviš klanjati sam nastaviš klanjati sam a poslije namaza objasniš zašto si tako postupio pred čitavim džemama dobro e, reci Ja. To je stiha da ćemo da vratimo ono na ruku, a znači se može vratiti jedno sam ustati, da sve vidi na ruku. Je. Yeah. Tu je stiha, znači iz maleka prevera, šta je pod... Vidi, ovo je znači uh, opće... Nas prije učili znači da je obavezan ovaj redoslijed. Koliko izostaviš redoslijed, ne možeš se više vratiti. Unadno se namaza, kažem sve dok si još uvijek na istom rekiatu, dok si na istom rekiatu, ti možeš da se vratiš na ruknu. Nisi nikakav redoslijed ti pobrko. Ti nisi pobrko redoslijed. Kad se vratiš, znači otišao si poslije rukua, pravo na seždu nisi napravio ispravljanje, na primjer. Ti se vratiš na ispravljanje. I poslije toga ponovo na ruku, pa se vratiš, jel tako? Znači, sad promijenio redoslijed, nisi. Znači, ne postoji tu drugo mišljenje. Jednostavno nije im poznato da u knjigama Fikha ikad sam naišao na neko drugo mišljenje. A kad si već na drugom rekiatu i počeo učiti, znači već si stao na, na kijam na drugom rekiatu i još se, se zaposlio još jednim ruknom na tom drugom rekiatu. E sad, znači, trebaš ostaviti ta dva rukna da se vratiš. Kako ćeš se vratiti? Više ne postoji ni ni onaj ako si ti preskočio na primjer vraćanje sa rukua je tako a sad se vratio sa sežde vratio se kako ćeš izvesti sad to vraćanje na kijem Ajde mi sad pokaži, kako ćeš izvesti to vraćanje na kijem, već to ište. Znači, to je jednostavno tehnički si uslovljen tako, ne možeš se drugačije ponašati. Kad bi htio ti sad nekako teoretski, ne možeš drugačije se ponašati. Jel' tako? Nego šta ćeš uraditi? Taj rekat ne postoji, ovaj rekat na kojem si već sad staviš na tvoj, znači... Dobro. Završili smo sa ruknovima. Uglavnom, a, ovaj namaz je najuzvišeniji bad, a ovi ruknovi su najuzvišenije stvari u okviru toga namaz. I onda ovo dobro, dobro da se nahip za djecu. Ha? Kako se nahip za to niste ne pisao? Za pamtke da ne snimao? Ništa. Ha? Dobro, ja ću pitat pa... Dok se ne nauči, neće mi se redni. Dobro. Ja, može se to obrojati kao onaj od ruknova isto tako da predos dobro جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك